egunko menuan urteko ekoizpena. Ez da aski zerbaiten ekoiztia geo saldu behar da eta saltzia ez da gaizaik xinplena. Ideia uken behar da, bestetaik behesteko, bestiak beste. Bio, AOC, IGP bezalakoak badia, normalki zerbait fidagarri bezala hun hartzen aldienak. Badae, besterakoik ahinkeia eta begi eta erhaut segiteko sortu dienak. Hala nula, produidolane Zaber de edo aprube par la famille bezalako ezau gariak. Ez die, ez kalitate, ez luralde, ez nihulakoz seriustarzun fidagarik bermatzen. Usian, komunikazio edo marketing mundutik jin ideiak baizik ez dia. Hale, itxuaz gaizak seioski egiten dutie ekoizpen industrieleko hainbat ekoizpen behesik dia, zerkite kriteorien arabera nihurk ez eta behesik izan dien hoien artian geo haitaketa bat egiten da jakiteko nurek produi dolane izateko unhuie badukian. Unhu ehunen emaiteko, hunan beste jentek botza eman behar dukie, panel bat deitzen da hau, nur baden barnen, nulaz, zerren abea panel hortan den, horre, nihurk xuxen deus ez daki. Nun ez dien marketin enpresak beak. Panel kideak edo epai mahaikidiak ez du eskietan ukenen ez da egia ze txesteko epaitu beharko dien ekraizpen edo plat hua. Hain itxua baizik ez interneten bidez agertuko eta internet ez du behebotza emanen jean ahunek haleike badu hun bat nun Produi edo saveur de lane izenaen biltzeko lehian chartu nahidiatekian ehunka lehiakide bakhoitsek, jiu mila bedeatzu eta lautan hoita hamar euro beharko betutu pakatu. Jabazdiak aldiz, hama sortzi mila bedeatzu eta lautan hoita hamar euroko saia be pakatu beharko du. Ez du saik bena baizik saihoi emanen hotz, merkatu hiun bat, kom mundia entako, eta jabazlia entzate ez funtsien hain txarra, zerren zigilu entrabal huni esker, besalmentak aleike ehuneko hoita bostaz goatuko betzaitzo.